Allahun e Madhëruar e falënderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin, sallallahu alejhi ve selem, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar edhe sonte po takohemi në takimin e radhës në ciklin e ligjëratave tona çdo të shtune, ku tashmë jemi duke trajtuar një temë të rëndësishme që e kemi emërtuar mbikëqyrje hyjnore. Do të thotë fjala bëhet për raste të caktuara, ngjarje të ndryshme, probleme, dilema, keqkuptime të caktuara që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu tebareke ve teala pastaj ka intervenuar me shpallje duke dhënë përgjigje, duke përmirësuar kuptim e kështu me radhë përmes ajeteve të caktuara. Prandaj ne e trajtojmë ngjarjen, ajetin dhe pastaj bëjmë analizën e kësaj që ka ndodhur dhe në fund trajtojmë domethënë atë pjesën që ka të bëjë me zgjidhjen e Kuranit për problemin që ka ndodhur. Ngase sikur që e kemi përmendur në fillim të këtij cikli, ne duhet gjithmonë edhe praktikisht ta kuptojmë atë që jemi të bindur në të teorikisht se Kurani me të vërtetë është zgjidhje për të gjitha problemet tona. është zgjidhje për të gjitha dilemat tona, është gjithashtu edhe libër që përmbush të gjitha kërkesat tona dhe nevojat tona. Mirëpo problemi qëndron në atë se a e kuptojmë ne këtë libër si duhet dhe a i qasemi këtij libri si duhet. kemi trajtuar në dy takimet e fundit, domethënë, një ajet ku Allahu xhelle ve ala na urdhëron që t'i qasemi çështjeve nga dera e duhur. Domethënë çdo çështje, çdo problem e ka portën e vet, e ka nyjën e vet, ku atje duhet me shku, me shku dhe me e, me e zgjidh atë nyje, ose ka atë portë nga e cila duhet të futemi. dhe nëse nuk futemi nga portat e duhura, shkaktojmë probleme dhe ka pasoja sikur që kemi trajtuar. Sonte jemi në takim me një rast tjetër, e që kësaj radhe, personaliteti i radhës është shumë i ndjeshëm, është tepër i veçantë për neve, shumë specifik, që rreth tij sillet edhe vetë ngjarja dhe intervenimi hyjnor. Fjala është për Muhammedin sallallahu alejhi ve selem, i cili me një rast, do të thotë, e tha një fjalë e që Allahu tebareke ve teala pastaj zbriti ajet për të treguar se nuk është dashur ti ta thuash këtë fjalë. Normalisht nuk është kjo diçka e pazakonshme ku Allahu xhelle ve ala ndërhyn për t'ia përmirësuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qasjen apo veprimin e caktuar. Nuk bëhet fjalë për shkelje të mëdha larg asaj, mirëpo tërë kjo për të treguar se ky pejgamber nuk flet nga mendja e tij. Ky pejgamber ë nuk nuk i din të gjitha. Që do ta shpjegojmë cila është ajo çështje, ty nuk të takon. Nuk është puna jote ajo që ti të ndërhysh në këtë çështje. Ë se a do t'ua pranojë Allahu pendimin apo do t'i dënojë ata ngase ata në të vërtetë janë zullumqarë. Ë Dijetarët e kanë përmend se ky ajet ka një shkak të zbritjes apo më shumë se një shkak të zbritjes. Një prej shkaqeve kryesore të zbritjes së këtij ajeti e që kryesisht përmendet kur ky ajet përmendet është rasti në luftën e Uhudit, në një betejë Të rëndësishme, beteja e dytë që ka ndodhur mes Pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem dhe mushrikëve të Mekës, idhujtarëve të Mekës. Ata kanë ardhur me e sulmu pejgamberin në Medinë. Dhe e organizoi një mbrojtje rreth kodrës Uhud. Prandaj edhe beteja u zhvillua te kodra Uhud dhe quhet beteja e Uhudit. Një nga zhvillimet interesante dhe te të ndjeshme që ka ndodhur në këtë betejë është se është plagos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madje ë kjo që ngjau në këtë luftë realisht edhe shkaktoi një lloj një lloj hutie në radhët e muslimanëve ku u përhap lajmi se ka vdekur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe si pasojë e kësaj pastaj edhe rrëmuja që u përhap aty shkaktoi që edhe të përmbyset rezultati i betejës nga fitora në humbje. Andaj kjo është ngjarja më e rëndësishme që ka ndodhur brenda betejës së Uhudit, sepse ka pas shumë ngjarje të tjera, por kjo është ngjarja më e rëndësishme ngase bëhet fjalë për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam domethënë i u thyen dhëmballët dhe gjithashtu u plagos në fytyrën e tij dhe i rridhte gjaku nga plaga që e mori në faqen e tij, e ai duke fshirë gjakun nga fytyra e tij e bekuar e tha një fjalë që pastaj për këtë fjalë Allahu zbriti ajet ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kejfe juflihu kaumun shexhu vexhhe shexhu nebijjehum ve huve jed'uhum ilallah si ka mundësi me shpëtu një popull i cili e plagos pejgamberin e vet e ky pejgamber i fton tek Allahu tebareke ve teala domethënë pejgamberi në këtë situatë në këtë po e themi edhe revoltë për atë çka ata bënë tha si ka mundësi këta me pështu Çfarë shpëtimi këta presin? Çfarë të ardhme këta presin? Çfarë takimi me Allahun këta presin kur e e e, e plagosin pejgamberin i cili s'ka ardhur për asgjë tjetër? Nuk ua kërkon dunjan, pasurinë, pozitën, nuk ua kërkon këto. I thërret për tek Allahu. I thërret që ta përmirësojnë jetën e tyre. Për këtë i thërret Allahu e pejgamberi alajhi selam. Dhe këta çohen e luftojnë dhe pastaj tentojnë me e vra dhe pastaj e plagosin. Çfarë të ardhme këta presin? Domethënë kjo nuk është diçka kushedi çfarë e madhe. Mirëpo meqë bëhet për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, atë Allahu xhallahu zbriti ayat për ta sqaruar këtë situatë. Tash unë dua të merrem me këtë uh, uh, situatë dhe me këtë atë, në këtë pjesë të partë të kësaj ligjërate, në këtë ligjëratë sonte, ngase edhe një do të kemi lidhur me këtë çështje, do të sëraj disa, domethënë, uh, uh, uh, gabime që shpërfaq ky ajet dhe kjo ngjarje. që kanë të bëjnë me neve. Normalisht një gjë duhet ta kemi shumë shumë të qartë, dhe të jemi te te të kujdesshëm, ju lutem, në fillim të kësaj ligjërate. Bëhet fjalë për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mirëpo. Të gjitha pikat në vijim që do t'i përmendi, edhe gabimet që që që i shpërfaq ky ajet nuk do të thotë se detyrimisht të gjitha lidhen me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, apo së paku nuk ndërlidhen me nivelin që do ta përmendi. Ngase unë do ta shfrytëzoj këtë situatë që të pastaj ë ë elaboroj edhe analizoj gjendjen tonë. Ngase sikur që ke, e kemi pra në fillim duhet ta kemi të qartë se uh, ajeti ka zbrit me një shkak, me një shkas, që cilido qoftë ajet, uh, ka zbrit, por nuk do të thotë se ajeti ka të bëjë vetëm me ta. Ka të bëjë pastaj me çdo situatë të ngjashme që mund ta mund ta trajtojë ajeti. Andaj edhe ne përfshihemi në këtë ajet. Nëse Allah i ka thënë pejgamberit tonë nuk të takon ty në këtë asgjë, e neve, ne vetëm ai nuk na takon. Po a mundemi ne nganjëherë të bëhemi pjesë e kësaj apo të bëjmë këtë gabim, padyshim se po. Andaj, domethënë, ato në vijim që janë, do do do tentoj që të të të të përfitoj nga ngjarja, mirëpo që ka të bëjë me neve shumë më tepër se për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ngase pejgamberi sa ë nuk ka nevojë që ne ta largasoj përmirësojmë apo flasim për gabimet e tij, ngase ato janë momentale, janë të vogla dhe janë padyshim ë në në në në suaza të caktuara dhe korniza të caktuara që ato e kanë shpjegimin e vet në një kohë tjetër. Mirëpo mua po më intereson tash na çka përfitojmë nga kjo ngjarje. Meqë është ngjarje që ka të bëjë me pejgamberin son, po ne nuk mund të jemi të privuar nga kjo ngjarje. Me thënë që është për pejgamberin mori fund. Jo, ngjarje e madhe. Dhe e rëndësishme tepër për neve. Gjithashtu një prej shkaqeve tjera të zbritjes së këtij është se pejgamberi sa sallam në bazë të një kërkesë nga një fis arab, domethënë Tashmë në në në në rajon afër kryeqytetit të Arabisë Saudite Riyadh, në një Nexhd atje larg nga nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një fis atje kërkoi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që me ia dërgu disa mësuesa që fiseve që janë n'atë pjesë të gadishullit arabik t'ua mësojnë fenë. Dhe pejgamberi u gëzua nga kjo, nga kjo kërkesë dhe i përzgjodhi 70 mësuesa. Këta nuk ishin njerëz të rëndomtë, këta ishin kurra, kurrat në atë kohë ishin dijetarë. Këta ishin domethënë dijetarët e asaj kohe. Domethënë që kishin mësu te pejgamberi sallallahu sallam. Pejgamberi i dërgoi atje ata 70 me kërkesë tyne. Dhe ata u dolën në pritë dhe i vranë të gjithë. Të gjithë i vranë. Përveç njëri shpëtoi e lanë të gjallë që t'shkon t'tregon se çfarë ka ndodhur. Ata vetë e lanë. Shko kallxo thotë çka çka çka i kemi bërë ne ë atyre që ka dërguar pejgamberi Muhamedi ata thonin tek ne apo. Dhe u mllefos pejgamberi shumë nga kjo situatë. Është situatë shumë kjo është tradhti shumë e madhe. Kjo është poshtërsi. Kjo është ligësi e skajshme. Dhe pejgamberi sa nga revolta që që që domethënë ë e pësoi nga kjo situatë lutej kundër tyre duke i mallkuar me emra o Allah mallkoje filonin mallkoje filonin e mallkimi në këtë rast nuk është vetëm lutje për shkatërrim por është është edhe kërkesë që Allah kurrë mos me i mëshiru Tash mos me i mëshiru asht diçka tjetër. Ti lutu për me i dënu Allahu xhelle ue ala, e din Allah çka bën me ta. Por me i thonë Allah mos e mshiro filanin kurrë është është është problem, nuk është e lehtë sikur do do ta sqaroj. Andaj sido që kjo e para e dyta ë që të ketë qenë nuk prish punë domethënë që një ajet të ketë zbrit, domethënë, me dy situatat, apo t'i ketë përfshi dy shkacet, sikurse është e njohur te dijetarët e tefsirit. Apo. Këtu kemi me rëndësi një reagim të pejgamberit sëllëllësëm karshi një provokimi dhe një poshtërsije të bërë nga ana e armiqve të pejgamberit sëllëllësëm. Tentimi me vra pejgamberin sëllëllësëm, apo edhe tradhtia që ua bënë shokve të tij, Ata që i kërkuan kinse për me mësu, mirëpo, kishin kërkuar për diçka tjetër. Edhe kur reagoi kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu tha, "Leisa leke minel emri shej." Nuk t'takon ty. Nuk t'takon ty çka? Nuk t'takon ty t'i përjashtosh njerëz nga mëshira e Allahu xhelle ue ala. Nuk t'takon ty të thu, thua ti o Zot përjashtoji nga mëshira. Nuk t'takon. Nuk t'takon ty, do të thonë që ë ë Të thua se nuk shpëtojnë këta njerëz. Jo, shpëtimi, mëshira, falja në dorë të Allahut tebareke ue teala. E dinte këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në nuk bënte ai tejkalim në këtë aspekt. Mirëpo ishte moment dhe nganjëherë edhe ai shpërfaqte aspektin njerëzor që e kishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj Allahu xhelle ue ala jo një herë po disa herë intervenon duke e, i dhënë një kritikë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Ti je i autorizuar për këtë. Prandaj e para që marrim këtu të nderuar vëllezër dhe motra është se tejkalimi i kompetencave dhe autorizimeve shkakton probleme. Ka shpeshherë edhe në ndonjë të ndonjë komplikime të mëdha. Pse tejkalon kompetenca? Nuk është kompetenca jotja. Nuk është autorizimi joti. Shiko pejgamberi alejhi selam. Me mend kur tejkalon kompetenca e sa e ka ai kompetenca. A e din çfarë autorizimi është të mëdha ka ai? Ai e ka një autorizim që nuk e ka askush prej neve. Të flet në emër të Allahut. Të flet me shpallje nga Zoti që lëvala. Ai kjo është e madhe. Megjithatë, me gjithë këtë autorizim, prapë se prapë është i kufizum. Askush nuk është i pakufizum. Askush nuk, nuk i ka kompetencat e palimitume. Jo, kemi kompetencë, kemi kufi. Edhe pejgamberi është kështu. Prandaj nuk duhet t'i tejkalojmë kompetencat, ngase shkakton probleme. Mund ta përjashtosh dikën nga mëshira e Allahut, mund ta privosh dikën nga e drejta që i takon, dhe këto janë probleme. Dhe Allah xhel-le ve ala jo një herë, por disa herë për shembull i tha pejgamberit fa innama alayka al balag wa alina al hisab. Ty të takon me kumtu kompetencë e jotja. Je i autorizuar t'ua kumtosh njerëzve atë që Allahu xhel-le ve ala ta shpall ty. Wa alina al hisab, ndërsa ne kemi llogarinë ndaj tyre. Allahu i merr njerëzit në llogari. Gjykimi përfundimtar për njerëz është tek Allahu tebareke ve teala. Prandaj shiko sa bukur Allahu xhallahu i ndan këto kompetenca. Çka i takon Allahut dhe çka i takon njeriut, edhe pse është pejgamber. Pastaj Allahu xhallahu thotë: "Leysa alejka hudahum, walakin Allah yahdi man yasha." Nuk të takon ty me i udhëzu ata. Nuk është në dorën tënde, nuk është kompetencë e jote udhëzimi. Jo, kompetencë e jotja është t'ua prezantosh udhëzimin, ndërsa kush e merr atë udhëzim, e bën pjesë të qenies tij, të kuptimeve të tij, udhëzohet me të, kjo është në dorë të Allahut xhel-le ve ala, nuk është në dorën tënde. Ngase po të ishte në dorën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam udhëzimi, do të udhëzonte axhën e tij, Abu Talibin, sa e, e kishte dert këtë çështje, mirëpo nuk udhëzua. Dhe Allah i tha, inneke la tehdi men ahbebte, Ti nuk mundesh me udhëzu kë të don ti. Nuk mundesh. Ti këtë e don këtë dini, po nuk udhëzohet. Ngase udhëzimi është në dorë të Allahut xhel-le ve ala. Për të treguar se kemi kompetencë të kufizume. Ne nuk mund të themi se këta s'udhëzohen kurrë. Kush ta ka këtë autorizim? Këtij Allahu s'ia fal kurrë. Kush ta ka këtë autorizim? Ti e ke këtë autorizim? Pra duhet me kon shumë i kujdesshëm. Prandaj të nderuar, do të flas në pjesën e dytë të të kësaj ligjërate, do të thotë javën e ardhshme inshallah, ë për për këta kufi, për këto kompetenca që tani do të bëjë çfarë. Me po këtë pjesë po flas vetëm sa është e rrezikshme t'i tejkalon kompetencat. Dhe sa është e rëndësishme njeriu të njeh kompetencat e tij. Dhe ne mund të kemi Kompetenca dhe autorizimet e lejueshme. Si prind i ki disa kompetenca. Ka një disa prind për shambull të mendojnë se kanë kompetenca të palimituara pra. Dhe çdo kërkesë, çdo gjë duhet fëmija t'ia zbaton. Nuk është ashtu. Ti je i autorizuar, po ki kufi. Nuk mund bësh çka të dush. Ose, kush t'i ka jep këto kompetenca? Allahu tebareke ve teala. Allahu xhelle ve ala t'i ka kompetenca. Kush na ka urdhnu me respektu prindin? Allahu xhelle xhelaluhu. Prandaj do ta shikojmë çfarë kompetencë ka gruaja me burrin. Burri nuk mund të thotë, un jam burri këtu, un jam kryefamiljar. Dhe un çka ki kompetenca, mirëpo i ki të limituara. Ato mund të jenë të gjëra, të gjëra sa dush, mirëpo megjithatë kanë një kufi. Njohja e kufive, është nga njohuritë më të rëndësishme që i duhet njeriut në kësaj bote. Ku fillon dhe ku përfundon e drejta jote? Ku fillon dhe ku përfundon përgjegjësia jote? Ku fillon dhe ku përfundon autorizimi jot? Ku fillon dhe ku përfundon kompetenca jote? Gjithë këto është me rëndësi me i ditë. Ngase jo rrallë të nderuar vëllezër dhe motra, shumë probleme në jetën tonë, vallahi, nga përvoja, nga leximi, po edhe ju e dini shumë mirë, në jetën tonë që ndodhin janë si pasojë e mosnjohjes së kompetencave, apo të kalimit të kompetencave. Shikoni jetën bashkëshortore. Fakti që nuk i kanë të ndara kompetencat, çka i takon burrit, çka i takon gruas, i ka nda Zoti tebareke ve teala. Në momentin kur njëra palë të në tënë, tja cenën palës të tërë kompetencat që Allahu ia ka dhënë, apo autorizimet që Allahu ia ka dhënë, shkakton probleme. Kur dikush do me ia marrë dikujt tjetër përgjegjësitë, atëherë shkakton probleme, ka komplikime. Prandaj është shumë me rëndësi me i ditë këto gjëra, me, me i nda këto gjëra mes vete. Allahu xhelle ve ala, pejgamberin e tij e qortoi për këtë çështje. E çfarë ua merr mendja për neve? Çfarë qortimi do të marrim, Allahu na faltë? Madje dënim tek Allahu tebareke ve teala. Në qoftë se tejkalojmë kompetencat, tejkalojmë autorizimet. Dhe njeriu nuk di me u ndal në këtë aspekt. Nuk di me u ndal në këtë aspekt, nëse nuk e ndal ë ë autoriteti i i i besimit dhe i dijes. Shikoni deri ku shkon njeriu në tejkalim të kompetencave. Din në çfarë niveli mund të shkojë, sikurse faraoni tha, "Ana rabbukumul a'la." Unë jam Zoti juaj. Unë ju kallëzoj çka me besu ju. Unë ju tregoj çka me besu. Kush të ka dhënë këtë të drejtë? Nuk e ke këtë të drejtë. Njerëzit besojnë në bazë të bindjeve dhe fakteve, jo në bazë të detyrimeve. La ikraha fi din, Allahu tha. Nuk ka dhunë në fe. Askush nuk është i autorizuar, domthon, me e detyru dikën dhunshëm me besu. Kjo çështje fakteve, bindjeve, argumentesh. Ndaj, dua të them që tejkalimi i kompetencave sjell probleme, shkakton probleme. Dhe ne duhet me i njoh këto kompetenca. Si me i njoh kompetencat dhe cilat janë disa nga kompetencat që kemi, këtë po e lë për javën e ardhshme. Por tash po flas veç për aspektin problematik që e shpërfaq ky ajet. Sikurse e, e kemi bërë zakonisht. Pjesa e parë shpërfaq problemet, pjesa e dytë pastaj uh, na tregon zgjidhjet që i ofron Kurani për problemet që i kemi mësuar apo. Dhe kjo është ajo me një kombinim i duhur dhe i kompletuar për këtë çështje. Prandaj ë uh, njohja e kompetencave dhe mostejkalimi i tyre shumë e rëndësishme. Sa ka tema që flasin për tema, përzihemi këtu, përzihemi. Kush të ka dhënë kompetenca? Dhe ku e ke marrë këtë? Kush të ka autorizuar me fol për këtë çështje? Kush të ka autorizuar? Pas kujdes. Flasin në emën fesë, ja bën analiza të caktuara. Kush je ti? Është shumë me rëndësi të nderuar vëllezër dhe motra që të jemi të të të kujdesshëm në kompetencat kaq i ki ti, më shumë s'guxon m'u përzi. Ngase Allahu xhallahu ora pejgamberin e ka qortuar për, e ka qortu. E çfarë më na për neve? Subhanallahu. Prandaj nuk duhet burri të përzihet në kompetencën e gruas, as gruaja nuk duhet të përzihet në kompetencën e burrit. As fëmiu në kompetencën e prindit, por po as prindi në disa që i ka fëmiu, as ky, asaj, as kush, nuk ka drejt. Edhe udhëheqësi i shtetit, sado që ka kompetenca, nuk duhet që kjo ta bën që të përzihet në kompetenca të tjera apo t'ua cenon atyre kompetencat apo t'i tejkalon kompetencat që është i autorizuar për to. Nuk mundesh. A njohja e kufijve, njohja e përgjegjësive, njohja e kompetencave, a, a, a, autorizimet e duhura, janë ato që na duhen. Përndryshe ka probleme, ka telashe dhe komplikime serioze. E dyta që e marrim nga kjo është të nderuar vëllezër dhe motra, se njeriu, shikoni, na po flasim për pejgamberin a.s., sa e, nëse flet për, për i dijshëm, sa të dush, në nivelin po flas për, për e, e, e, e, aspektin njerëzor, për aspektin njerëzor, Nuk është dashtë, si kështu me, me formulu. është dashtë me formulu pak më ndryshe. Duhesh me formulu, domethënë, qëndrimin tënd, me formulu e, e, e, shpjegimin tënd, me formulu ankesën tënde, konform kompetencave. Jo e ashtu njëve. Po edhe mund me gabu vetë. Mund këtë ligjërat me thonë kështu, kur e ndëgjoj, them, ja, s'është dashtë me thonë. Nuk duhet me thonë, dashtë me thonë kështu. Mund të jetë kështu. Prandaj mos çuditemi pra në lëshime, gabime të tjera që ndodhin, ngase i ka ndodhur pejgamberit sa. Mirëpo ne duhet të jemi ata që këshillohemi, ë, uh, domthon bëjmë konsulte kështu me radhë. Pejgamberi sa selam bëri gjykim, ë, uh, domthon që nuk nuk ia a, aprovoi Kur'ani gjykimin për robërit e luftës në Bedër. Allah tha s'është dashtë me bo, mos bëmë kështu kurrë. Don pejgamberi sa i zëri disa rob dhe veproi me ta në mënyrë të caktuar, tash nuk duhet të hyjmë n'këto detaje. Allah tha nuk është dashtë me bo, nuk është koha ti kështu me vepruar. Ma vonë Normal, mund të gabojmë ne. Mirëpo, e rëndësishme që gabimet e qëllimta, të, të, mund, të, të tentojmë që të kërkojmë falje nëse për shembull kemi gabuar, të, të, të, të kompenzojmë dëmin që kemi shkaktuar për shembull nëse, nëse ka ndodhë diçka, këto këtë kërkim falja, të pranojmë këshillën, kjo me rëndësi me funksionu, kjo me rëndësi me funksionu. Dhe nëse kjo s'funksionon, për këtë njeriu qortohet, mirëpo për gabime t'caktuara, për gjykime t'caktuara, është mundu me bo mirë, Ka dhënë mundin me bo mirë, po ja që ka ndodhë me gabu, ndodhin këto gjëra. Prandaj, e, e, e, e, të konsiderosh se dikush, nuk duhet me gabu këtu, nuk duhet të mërzitesh, është e gabuar. E, gjithashtu të nderuar, vëllezër dhe motra, prej mësimeve që marrim nga kjo ngjarje është se ë momentin kur ne kur ne e injorojmë apo përjashtojmë nga mundësia opcionet e tjera dhe këmbgulm veç një opcion, gabojmë shumë. Gabojmë shumë. Shikon këtë rast për shembull. U plagos pejgamberi a.s.. Dhe ai tha, si shpëtojnë këta? Kjo është një opcion, nuk shpëtojnë. A ka opcione tjera? Ka, vet pejgamberi i ka përdor. I ka përdor ato opcione, nuk është që nuk i din ai. As nuk është që domthon si si larg larg asaj, jo, i ka përdor, po çka këtu ishte situata ndryshe. Dhe urtësi Allahu deshi që ai të gabonte, po them kështu kushtimisht, të shprehej jo si duhet që të na mëson Allahu neve shumë. Ngase pejgamberi është i ngritur, është i lartë. Kur e plagosën n'Taif, me gurë e kanë gjujt. I rrjedhte gjaku edhe në atë kohë, nga këmbët e tij, nga duart e tij. Çfarë tha pejgamberi? Allahumma ighfir li qawmi fa inhum la ya'lamun. O Allah, falia popullit tim ngase këta nuk dinë. E kjo është opsion. Po nuk është opsioni i vetëm kur të gjakos dikush, kur të kundërshton dikush, kushtimisht po them ose kur të kundërshton dikush ose kur të lufton dikush, opsioni vetëm mallkimi. S'është veç ky opsion? Ka opsione tjera. Pra kur ne për shembull mbyllim opsionet tjera dhe këmbngulim veç me një opsion gabojmë. Prandaj të nderuar këtu Kurani na mëson që njeriu duhet të jetë i kujdesshëm që kur do me ndërmarrë veprim, kur do me marrë, me i qit opsionet në tavolinë të mundshme, Cilat janë, cilat janë ë ë mundësitë, domthon ofertat optimale, të mundshme në tavolinë, cilat janë? 1 2 3 4. Mirë, këto janë. Hajde tash shkojmë me me sistemin e eliminimeve. Ky s'është opsioni i duhur. Ky deri sa të marrim atë të duhur. E kjo është një shkollë e madhe që mëson Allahu tebareke ve teala. Shikoni opsionet, uh, injorimi i opsioneve, injorimi i alternativave, është gabim, është gabim. Dhe ne duhet të largohemi nga, nga ky gabim. Ngase ky mentalitet, i cili këmbëngul veç me një opsion, këmbëngul veç me një ngjyrë, nuk sheh ngjyra tjera, është mentalitet që sjell probleme, shkakton telashe. Në kohën e pejgamberit, sallallahu alejhi ve selem, një beduin erdh në xhami. Dhe urinon në xhami, e dini rastin. Sahabët u lëshun, thanë, çfarë po bën kështu, ta pengu? Tha pejgamberi, tha, da'uhu, lene. Lene ta ta përfundojë, e filloi. Ngase me e nalë, me, me, me, me shkaktu, hala ma shumë probleme. Lene tash po e dimë venin ku po urinon, më së paku kështu. Kur e përfundoi, tha pejgamberi, tha, hudhni uh, kovë me ujë, pastroni atë ven, kaq. E thirri beduinin. E tha, kjo është xhami, E beduini i mësuar në shkretinë atje. Do të shpëtë vetë ai, nuk shpëtin shpinë ka në tendë. Nuk ka nuk ka pas WC ose banjo sikur beduin në shkretinë karnu. Thoj me me me mendje ti që s'prish punë. E pejgamberi e mësoi. Shiko, pejgamberi e përdor këtë alternativë. Nuk është nuk është në këtë rast, edhe pse është shikoni sa sa e bukur është kjo. Edhe pse për shembull veprimi është shumë i shëmtuar. Po nuk do të thotë se gjithmonë kur dikush bën veprim të shëmtuar, gjithmonë kritika është opsioni i vetëm. Qortimi është opsioni i vetëm. Hajde provoje mësimin, mësoje nëse nuk e ka ditë. Shikoje sa bukur çel dyer tjera kjo. Po kur këmbëngul veç në një opsion, shiko çka ka bë ky? Po un po e di çka ka bë. Po pse po pse po këmbëngul vetëm një opsion? Pse duhet me kon opsioni i vetëm kritika, pse? Pse duhet me kon opsioni i vetëm për shembull konflikti, pse? Provojmë opsione të tjera me radhë. Mirë, kena mospajtim, e di. Mirë, ka ndodhur problem, e di. Ka ndodhur shkelje, po po e di. Po pse duhet me kon veç ky opsion? Hajde i studiojmë opsione të tjera. Ngase duhet me qenë, duhet me qenë interesimi jon përmirësimin, jo jo jo jo jo jo, jo tensionimin, ngase pastaj bëhet problem. Na po dojmë me me me evitu problemin, jo me e zmadhu problemin. Këto janë mësime të rëndësishme për jetën të nderuar vëllezër dhe motra. Andaj, pejgamberi nuk e përdori opsionin e sahabëve. Tha kadal se është një opsion tjetër, me ia mësu njerit. Tha kjo është xhami. Nuk ka drejtë me u bë ky gjë vonë. Ata na falemi këtu. A kur e pa këtë, edhe ky pasaj e veç një opsion u kufizua ta. Tha, o Zot, më mëshirom, më mëshirom dhe falem veç mu edhe Muhamedin. Jo këta. Ka bim. Tha pejgamberi lakad hajjarte wasian. E ke ngushtu fort diçka që është e gjon, rahmeti është i gjon. Pse po e ngushton veç mua ty? Andaj mos i ngushtoni senet. Sa gjëra që kanë mundësi të jenë më shumë me më shumë se një alternativë. Po, nganjëherë feja veç një opsion e jap. S'ka të tretën apo, nuk ka të dytën. Nganjëherë ka kështu. Nuk ka, nuk ka e pamundshme. Ndodh kështu nganjëherë. Po shpesh ka më shumë se një opsion. Më shumë se një opsion. Që ka komplet adhurime që pejgamberi ka bër, që kanë më shumë se një formë. Për shembull, pse? Për të treguar se dëshmëria realisht është edhe kreativitet, është edhe nganjëherë aktivitet, me këmbëngul veç një opsion, mund të jetë nganjëherë rutinore mekanike kështu më radh. Po e shikon edhe në jetën tonë. Kemi nevojë me me me ndryshu nganjëherë, pse vetëm me një mënyrë të caktume. S'po thom parimet t'i largojmë, mos keqkuptoni. Po mënyra nganjëherë dalja komunikimi mes bashkëshortëve kanë nevojë për ndryshime të caktuara. A se e, e njëjta formë, e, e, e njëjti sistem, mund të kalojnë në mekanikë, në rutinë. Ne kemi nevojë për, për jetën tonë. Shikoni opcionet e shumta që janë. Këmbëngul veç me një opcion, veç një mënyrë, veç, një, veç me një përgjigje të caktume. Mund të jetë problematike. Prandaj, pse të jetë opcioni i vetëm për shambull mallkimi? Po e them kështu një opcion tjetër, kushtimisht. Pse opsioni i vetëm qortimi? Sikur sa ceka. Shikojmë opsione tjera. Prandaj duhet të kërkojmë alternativa uh, sa të të mundshme, ti ti radhitim në tavolinë. Pastaj të shkojmë me eliminime. Ky nuk bën. Ky nuk është në rregull. Dhe këto eliminime t'i bëjmë mbi bazën e argumenteve, studimeve, analizave. Wallahi nëse kështu veprojmë, shpeshherë sa gabime kishim me evitu, sa probleme kishim me evitu. Mirëpo injorojmë gjitha opsionet, gjitha alternativat. Këmbëngulim vetëm në një alternativë Ose vetëm një opsion, kjo pasaj e ngulfat fort diçka që është shumë e gjonë, sikurse ai deshti rahmetin e Allahut që ka tejkalu qiejt e tokën me, me, me e kufizu veç me dy njerëz atë. Problem është kjo çështje. Ajo përherë sjell probleme, shiko, ngulfatja sjell probleme, telashe sjell. Prej mësimeve që i marim këtu të Të nderuar vëllezër e motra është se ë shpeshherë në situata të shumta për vlerësu diçka, për qortu dikën, për kritiku dikën, ë qoftë e para e dyta, qoftë vlerësime apo qoftë kritika apo çkado qoftë, ne fatkeqësisht e referencë kemi veten tonë. Ne ne vetëm. Nëse dikush me neve sillet mirë, ai është i mirë, edhe pse me 10 tjerë sillet keq, po ka dalë vonë. Ose për shembull, dikush me ty nuk u sill mirë, kushtimisht. Ose ty s'ta ka bo qefin, s'po them se nuk u sill, ty s'ta ka bo qefin. Tash me supozu. Ky s'është në rregull, sepse po mu nuk ma ka kryer një punë. Po ty s'ta ka kryer një punë bëkë? Njëqind vetëve ka kryer punë. Shiko, pse ty s'ta ka kry punën? Po jo, na me kon epiqendra, e, ka du të m'u sill një aja, ka njerëz e bojnë veten strumbullar, ata e në referencë, në basë saj, apo. dhe ju mos gjyka veç ti për veten tonë, apo. e, thash, pejgamberi, lërë për kësaj, nuk ka qenë kjo pejgamberi, po pejgamberi u plagos, aj, mbas taj, foli për ta. E, kë mund njët, na të marim si për kësaj, ndoshta na plagosemi, ndoshta, kushtimisht, lëndohemi, a ta shikojmë, Shikojmë, a këta njerëz, a kështu e bëjmë të tonë? A e më përri me kësut? Por ju e me konferencë. Për shumë nga njerë, dikush ndodhë që në komunikacion me konë, të kalon shpejtësinë, apëton. edhe policia falë. Dhe Allah e që policinë, Allah kërë kitë tonë, apëton. policia jonë, që me pakonë atë atjerë, të cakë, a është e mirë pse ta ka falë ty? Mirë, tjetrit mos tesë ja falë policia, apëton. Thotë valla i shkoni poshtë, valla çfarë policie, veç me të grabit, veç domthon a është ky gjykim i drejtë? Nuk do me gjyku në bazë e rasteve, në bazë se po do të komplet me shiku. Po flas ose për mjekun, shkon te mjeku, ka njerëz që kanë përvojë të mrekullueshme me mjek apo. Ka dikush s'ka përvojë të mirë me ta. Atëherë kur do me ti fol për mu, unë s'kam përvojë, eh, kështu po. Për mu, mua më duket, për mu s'ka qenë mirë. Po, kur ti veç tregon se për ty po, Ama të përgjithësosh, dhe të insistosh dhe të këmbëngulësh, në gjykim të përgjithshëm, duke e pas referencë veç përvojën tonë, veç problemin tonë, është pa dyshim e gabuar. E gabuar. Dhe kjo gabim është. Nuk duhet na me bu veten tonë referencë. Dije që ka referenca. Për neve referencë është fjala e Allahut xhele ue ala dhe fjala e pejgamberit salallahu alejhi ue selem. Ne atje i këthejmë njerëzit. Atje shikojmë, i matim veten tonë më së pari, po edhe të tjerët me këtë kandar, me kandarin e shpalljes, jo me kandarin tonë personal. Jo me këtë. Ngase për këtë ka thënë pejgamberi salem disa gra, domethënë i ka qortu pejgamberi atë kohë se domethënë rrezikojnë me përfundu n'zjarr xhehenemit. Pse? Pse? Pse rrezikojnë me shku n'xhehenem? Kjo vlen për burra, po këtë rast ka për gra, është përmend. Se burri u bën mirë vazhdimisht. Një herë, dy herë s'i plotëson dëshirat, thotë kur hajr prej teje s'kam pa. Sa herë po të lipes po më thua, s'po s'po s'po bëre. Sa po kërkoj s'po. Mirë, a sa herë kështu a? Nuk duhet momenti, momenti, ë ë ndoshta revolta momentale, lëndim momental të na bën që të mohojmë mirësitë e shumta që kemi prej dikujt, ngase kjo është mohim i keq që Allah nuk e do. Pra ne kur e bëjmë momentin përcaktues, personin përcaktues, situatën përcaktuese, për të gjyku komplet një veprimtari gabojmë thellë. Gabojmë thellë. Ngase nga këta për shembull që pejgamberi sa ka thënë s'shpëtojnë këta, nëse ka pas gati që të pendohet tek Allahu tebareke. Në Uhud kur është plagos pejgamberi sa selam. Shkaktari kryesor i plagosjes kush ka qenë? Khalid ibn Walid. Ai ka qenë shkaktari kryesor. Ai s'e ka plagos pejgamberi sa. Po ai ka bërë taktikën e një orë që i ka dalë muslimanëve pas shpine, aty ka ndodh rrëmuja dhe është plagos pejgamberi sa selam. Ibn Walid a ka shpëtu? Po qysh jo. Në këtë aspekt në faljet e dënimet, jo. Ti ki, ti ki në dorën tonë shpjegimin. Po nuk është në dorën tonë na me caktu pozicionin e njerëzve, a janë në xhenet, a janë në xhehenem, ku janë njerëzit. Kjo është në dorë të Allahut xhelle ue ala. Prandaj, domethënë sikurse ceka, nuk duhet na vetën tonë me bë rastin e caktuar, rrethanën e caktuar me bë përcaktuese për krejt apo. Jo. Kqyre sa të mira t'i ka bë. Që sa herë u kon i mirë. Prandaj, moment është moment. Moment është moment apo. Prandaj me pejgamberin sa çka i Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ë ka pas me pejgamberin sa ka qenë burrë e grua normal, nganjëherë kanë pas çështje familjare, po kanë qenë shembull i jetës mirë apo. Pejgamberi sa ka thënë Aishes radhiyallahu unë e di kur ti ë nuk je shumë e kënaqme me mua. Me si pejgamber po, si burrë nganjëherë për shembull, gruaja ka do kërkesa, ia merr mendja që valla burri s'po i kryn. Ndoshta s'i takojnë fare nganjëherë. Ndoshta është kërkesë e teprume. Po ajo gruaja kështu gjykon. Edhe burri mund gjykon kështu. Dhe pejgamberi i ka thonë unë e di kur ti s'i ki punët mirë me mua. Pse i tha pejgamberit o i dërguari i Allahut. Tha kur thu për shembull, jo pasha Zotin e Ibrahimit apo. S'po ma përmend emrin tem, do të thotë s'e ki diçka në rregull me mua. E kur thush pasha Zotin e Muhamedit, ma përmend emrin tem kështu me kënaqësi, mirë i kam punët. Tha e vërtetë o i dërguar i Allahut, vallahi ka thënë o i dërguar i Allahut, la ahjuru illa ismak. Unë nuk braktisi tjetër përveç emrin tënd. Kaq, maksimumi i revoltës është veç emrin s'un ta përmendi derisa të kalon sepse. Po nuk e braktisi mirësjelljen, nuk e braktisi kujdesin ndaj teje, nuk e braktisi obligimet që i kam ndaj teje. Kjo është me rëndësi. Ti kush për një gabim braktis, jo veç emrin, po ta braktis me obligime, me nder, me punë, me angazhime që ka. Krejt i braktis. Pse? Pse është hidhnu apo? Pse është prek? Po pse tash ti prekesh do tash me me me prek një mahalla? Kjo është kjo është shumë e e e e pranishme që njëri doon ë sikurse e thonë shembull dhelprës i është djeg bishti tha u kall dynjaja apo. Nuk duhet për një bisht me kall dynjanë apo. Nëse ë për një sikurse e thot populli për një për një plesh nuk digjet jorgani apo. Pleshti veç largohet, ama krejt jorganin me kall. Kjo është me rëndësi me kuptu. gabon dikush ndaj teje ose nuk sillet mirë, ta trajtojmë si problem momental, ama përgjithësim kurrë s'ke bo kurrgjë ti, gjithë ti je konë qështu, ti s'ke bo sen ti, ose këta janë shumë të këqi, këta kurrë për ty s'ka hajr, këto përgjithësime nuk janë të mira, gabimin, ky ajet na i shpërfaq, i qet në shesh këto, mos bëni kështu, mos bëni kështu, se Allahu jau fal, po pendohen, bojnë mirë, po, ose kanë bo të mira në të kalumen, për shembull, caktume, Dhe prej Më ndaj duhet të them që ajo që do të më bësh mua po më duket. Ja, në moment caktum, qetash nuk je ai që të njoh unë ty, po. Unë të njoh për shumë mirë, ama qetash s'je ai që të njoh unë ty. Kjo është e bukur. Qështu po, duke kufizuar në rast caktum, në person caktum, në moment caktum po. Mirëpo jo në përgjithësime, po. Gjithashtu të nderuar vëllezër e motra, e pesta që duhet pas parasysh është që uh, ky ajet na qet në pah edhe uh, problemin që shkakton nxitimi. Pra nganjëherë ne ë ë ë nxitojmë menjëherë me gjyku, nxitojmë menjëherë me me konkludu. Kadal prit pak. Le të përfundon historia, le të përfundon puna. Se nuk e dimë ende. Ose nganjëherë për shembull, ë dikush e ka një punë edhe s'ka përfundu ende procesi. Allahu tha, Ti mos u mërzit për ta që bëjnë keq. Mos mendo se Allahu është i pakujdesshëm dhe i pavëmendshëm ndaj asaj që ata bëjnë, Allahu i din. E çka bën ti? Ue endhiri nase jeume je'tihimul adhab. Ti tërhiqjau vërejtjen njerëzve. Ti ka thënë që moj vaj halli për ju. Mos vetëm se vazhdoni në këtë zullum. Mos vetëm se kështu bëni nga dita e gjykimit. Po, tërheq vërejtjen, këshillo njerëz. Ama Allahu i ka punët e veta. Allahu xhele ue ala e din kur e shpërblen kët, e kur e ngrit kët, e kur e dënon kët. Ai e din. Pse po ngutemi? Pse po ngutemi? E pse Allahu s'po i nimon muslimanëve? Po ku pe din s'po i nimon? Ose ku pe din qysh ka me i nimu? Për shembull në në në rastet kur shtypen, ju bëhet presion, dhunë e caktuar shumë vende. Pse? Sigurisht sa lexojmë nëpër medie, nëpër portale të shumta fatkeqësisht në atë provincën e ujgurëve në Kinë, me mijëra e mijëra xhamia të të të rrënuara tërësisht, kampe të shumta të përqendrimit me miliona njerëz të ngujuar. Ne nuk e dimë në çfarë formë Allahu tebareke ue teala do do të ë bën që ata njerëz me nxjerr hakun e tyre. Nuk e dimë. Ama mos u ngut. Mos nxito, kadale. Ti kry punët e tua, lej punët e Allahut tebareke ue teala. Kjo është më rëndësi, që kjo është e që ne dhe në me është përfaqë. Gabim është, kër një riu për shambull, në në vendime, veprime, e gjykime, kështë më rëndë. E gjarta që të më prejnë këtë të nërua dhe dhe motër është që kjo aja gjithë që të nëshashë në shpërfaqë apo që të nëshashë se nuk kemi të paprakëshëm. Ne sot jemi bo shumë ndishëm apo. Për shembull dikush një shkrim kundër neve na çuri këtë. Po çka je bo kaq i ndishëm o vëlla po le njeri ka mendimin e tij ta shpreh. Po keq po ani de. A ki me reagu me, me shkrim? A ki me reagu me argument? A ki me reagu në formë t'duhur, qysh njeri reagon? Nuk është reagim sharja, fyrja, që këta që po na bojnë? Po ani de dikush e bën nga injoranca, dikush nga interesi, dikush nga inati, ka njeri motive t'ndryshme. Mirëpo, jemi bo pak shumë, shumë, të ndishëm, hecë po kemë të kërkëm në prish fare. Kadalë, vlla. Pejgamberi u plagos, ftyra e tij u ça, dhamtë iu thynë, e çka tash? Allah na rujt, me ndodhë kjo, po. Jo kaq i ndishëm me qenë, po. Ngase, edhe pejgamberi sa e kishte pak të pakuptueshme qysh njerëzit s'pe pranojnë. Madje qysh pe refuzojnë, madje qysh po ushtrojnë torturë ndaj tij në Mekë. E kishte të pakuptueshme këtë pejgamberi në fillim, ngase nuk e dinte qysh duhet natyrën e kësaj rrugë, natyrën e këtij misioni. E çka Allahu i tha? Allahu i tha në suren El An'am, ajeti dhjetë, ue lekad istuhzie bi rusulin min kablike, janë tallë, e janë përqesh, edhe me pejgamberë para teje, s'është diçka e pa, nuk është diçka e pazakonshme, Ndodh, njerëz matrapazë, qëllimkëqinj, injorantë, e përqeshin njerin e mirë, e përqeshin drejtësinë, e përqeshin korrektësinë, e përqeshin fa, faqebardhësinë, përqeshin, ndodh kështu a kupton. Mirëpo, njeri duhet me ditë me reagu, me kuptu, me kuptu pak ma normale këtë çështje. Jo me këso ndjeshmërie të skajshme ekstreme. Pastaj, jo me kon, s'po tham me kon inferior, larg asaj, jo me kon gjakftoft, çka do le t'thonë, jo, por një reagim më i matur, një reagim i duhur, sikurse do ta sqarojmë inshallah n't'ardhmen. Mirëpo, mirëpo, jë, e, e, mendoj që ka ndjeshmëri t'teprume në këtë aspekt. Dhe kjo është e gabume. Ngase kjo e që dështë e gabume është. Pse më, pse më së më prekti? Nëse i kanë thonë pejgamberit a.s. i çmendun. Pse s'du të me thonë të jo, lopë, për shembull, kështë i mërë. Nëse i kanë thonë pejgamberit magjistar, ti je rren, i kanë thonë pejgamberit ti je rrenc. Edhe kërkujt që i ka thonë rrenc, pejgamberi a.s. s'i ka thonë jo ti je rrenc. S'e ka thënë kurrë. Absolutisht s'e ka thënë kështu kurrë. Si ka reaguar pejgamberi a.s.? S'i ka mallku për këto shpifje kurrë. Absolutisht ka bo sabër. Ngase Allah xhallahu i tha, Edhe me tjerët ndodhi para teje. Pastaj në një ajet tjetër i tha: "Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul." Ti bë sabër, sikurse kanë bërë sabër pejgamberët e mëdhenj para teje. Çdo me thonë bë sabër ti? Me kuptimin e drejtë të sabrit. Ani kjo është mësimi kujtës. Sprovohemi, e çka m'ka gjetë mua pse veç mua. Po kadalë vlla. Nuk je njeri i vetëm n'dunja që je smut. As nuk je njeri i vetëm në dunja që ti ki borxhe, as nuk je njeri i vetëm në dunja që ti je pa punë, si e mërë në ka shumë tjerë, po pse kaq prekshëm me ndjeshmëri, s'din për tjerët, pse mu? Pse ti s'je pjesë e kësoj bote? Pse ti nuk je pjesë e ligjeve të Allahut në këtë dunja që Allahu xhelle ka thonë që të gjithve kem me ju sprovu? Dikon me këtë, dikon me këtë. Pse ti mos me konë pjesë e kësoj tërësie? Po pjesë e kësoj jemi gjithë ne, gjithë. Ne jemi pjesë e begatisë, apo. Po jemi pjesë e begatisë. Të gjithë në dunja pinë ujë, na pimë ujë. Thithin oksigjen, thithim oksigjen e tjera. Ne jemi pjesë e begatisë. Po edhe pjesë e, e mungesës së begatisë me konë ti. Edhe pjesë e sprovës me konë ti njëjtë. A nuk duhet me kërku sprovë, Allahu na rujt, Allahu na fal, Allahu na përmirëson gjendjen. Mirëpo, nëse sprovoni çka, ma pak ndjeshmëri, ma shumë, ma shumë, ma pak emocione. ma shumë, ma shumë uh, uh, aktivizim të mendjes, arsyes, logjikës, si me vepru, çfarë masa me ndërmarrë, kështu me radhë. Po jo ndjeshmëri e pse mu, e pse që ta është më rroku? Nuk e di pse. A e din pse, a, ai që e ka dërgu e di pse ka bo këtë punë. Ai e din. Edhe e di shumë mirë se ai e bën me urtësi dhe nuk ta bo padrejtësi. Kjo është me rëndësi me kuptu. Pejgamberi u plagos, e çka tash? Edhe atij Allahu i tha mos mallko. Shiko, atij i tha. Edhe pse pejgamberi alejhi selam nuk e tha këtë për veten e tij. Vallahi nuk e ka thonë pse e kanë plagos Muhammedin, jo. Po pse e kanë plagos të dërgumin e Allahut. Ngase ai nuk tha, qysh shpëton një popull që e plagosin Muhammedin. Vallahi nuk tha kështu. Tha qysh shpëton një popull që e plagosin pejgamberin e tyre. Allahu ka dërguar këtë pejgamber me i nxjerrë nga errësira në dritë, me i shpëtu nga zjarri i xhehenemit, ju kështu po reagoni? Për këtë ai e pat, e pat dert për për për për misionin, për titullin, jo për veten e tij. Megjithatë, Allahu i tha, mos u di kështu ka dalë apo. Një prekë pejgamber për atë, pa ta ndënuar për atë ndënu. E pse këtë pejgamberi e dinte shumë mirë, edhe bënte sabër, po ky ishte moment që Allahu deshti që ne të mësojmë prej kësoj. Për këtë arsye, jo që këtë e kishte pejgamberi alejhi selam në vazhdimsi, larg asaj. Jo, e kundërta ajo është që bënte vazhdimisht pejgamberi sabër, mësimi i pejgamberëve, mësimet e pejgamberëve më të hershëm i udhëzonte i thërret edhe pasuesit e tij që bëni sabër ngase tjerë para, tij, para jush uh, janë sprovu. Gjitha këto ishen prezente, po ja kështu moment që i ndodh edhe pejgamberit. Na ndodh neve, moment caktum, nuk reagojmë qysh duhet. Nëse s'kemi sabër si duhet, reagimi i keq. Këtë dimi një kështu. Po të të përmirësohemi, të kërkojmë falje, të shikojmë tutje si me vepru, si mos me na ndodhë prap ai lëshim. Ne bojmë kësi lëshime, ndodh. Vallahi në të kalumen që ka, ka ndonjë, ka thonë që ka, ka kuptu, e se është nervoz, e kështu, kanë pas shumë ma tepër e, bazë, bazë të arsyetimit, shumë ma tepër. Sot kjo bazë fatkeqësisht në masë të madhe është asgjësu. Shumë ma tepër ka bazë e, te njerëz për mos me të arsyetu, për me të keqkuptu, për me të paragjyku, se që ka bazë për me të kuptu drejt. Kadal, more Allah, kadal. Sikurse si ka marrë mozita po edhe këtu. Pse kaq ndishëm jena bo? Pse për një fjalë? Pse për një qëndrim të caktuar? Pse për një, ku di çfarë? Ka si qelq me kon, si me kon të qelqit apo? Ja s'më po në çfarë situatë kanë qenë. Edhe ka thonë ma i vjetri një, një fjalë ka thonë. Rresh aty. I kam çelë gojën. Ai s'po them që kenë n'rregull kështu me fjalë. Po edhe këtë ja ka thonë. Po është ma i vjetër. Shiko sa so bukur ka ka ka menaxhuar situatën. Sa so, çfarë më? I thot mësuesi çkamos një herë mësuesi një ai 10. Baba një ai 20. Ma i vjetri ia thot një fjalë dy ai 200 ja thot apo. Kadal more. Pastaj njerëz përpara shumë ma tepër kanë pas. Andaj kjo ndjeshmëria e tepërt, kjo arroganca, kjo egoja, kjo uni sot që kemi fatkeqësisht është bë problem. Vallahi problem është. Duhet me tentu që me e kthy n'binarët e vet. Përndryshe bëhet problem. E shtata të nderuar vëllezër e motra është ë këtu na del neve gjithë një problem se pejgamberi s'ka ë ka gjyku n'bazë te rezultatet. Qysh kanë me shpëtu këta? Ahaa, kupton, shpëtimi është rezultat final. Ajo n'dorë t'Allahut xhelle ue ala. Andaj, ne shpeshherë jemi, domethonë, e, e, e, me fokus te rezultati, dhe fakti që po vonohet rezultati, s'po arrihet rezultati, kupton këtë më drejt, ndodh që për shkak të rezultatit, ta kontestojmë rrugën që jemi duke ndjek. Ndoshta rrugën je tu ndjek, tamam qysh duhet. Po Allahu don që, ti mos me arrit këtë rezultat, ai don. Për shembull, ë uh, ma shumë, ma shumë ka çliru sipërfaqe uh, të tokës dhe ma shumë e kanë pranu Islamin n'kohë të Omerit se n'kohë të pejgamberit sa. Si rezultat. Në po, a mund të me krahasu rrugën kush? Omeri ka ndjekur rrugën e pejgamberit sa. Po ne nuk do t'shikojmë rezultate. A u udhëzot një, a 10, a 20 Allahu tha pejgamberit, nuk është në dorë tane udhëzimi atë. Në dorë tane kur udhëzimi është rezultat final. Nëse e shikoni aspektin final atje. Udhëzimi, shpëtimi, falja, këto rezultate finale janë te Allahu xhelle ue ala. E çka më takon mu? Festekim kema umirt. Allahu tha pejgamberit, ti rri Në rrugën e duhur, qysh të ka urdhënuar Zoti, t'i zbatojë rregullat, t'i zbatojë udhëzimet, t'i zbatojë parimet, ta ndjekë rrugën e duhur, rezultatet e udhëzimit, në dorë të Allahut janë. Do të vjen pejgamberi ditën e gjykimit, jo pe Muhamedi asom, po pejgamberin pe pejgamber nuk e dimë emrin. Sikurse ka thënë pejgamberi, "Je'ti nebij, We lejse ma'ahu ehad. Vjen pejgamber i caktuar në ditën, në ditën e gjykimit, domethënë nga e kaluara, nuk është me te askush. E çka tash? Ky njeri uh, s'u kon n'rrugën e duhur a, larg asaj apo. Pra ne duhet me matë veten tonë saktësinë, saktësinë e rrugës që e ndjekim. Duhet ta masim me kritere tjera, jo detyrimisht ta lidhim me rezultat, jo detyrimisht. Nganjëherë mund të jetë arroganca për shembull, reagimi i njerëzve mund të jetë sebab i arrogancës tonë, domethënë. Për shembull, mendimi i keq i njerëzve për për për për për ty ose ikja e njerëzve prej teje mund të jetë se nuk mund të them këtu udhëzimi n'dorë të Allahut, jo, jo. Na duhet me rishiku vazhdimisht veten tonë. Mirëpo, mirëpo, duhet me rishiku rrugën. Dhe si pasojë e kësaj e tha atë fjalë pejgamberi. Që na nëse e kthejmë n'jetën tonë, si mund ta kuptojmë? Tash kjo pejgamberi sa sa është këtu? Unë thash disa herë, ai përjashtohet, po tash po marrim prej kësaj mësim për neve, për ta analizu situatën tonë të nderuar dhe motra. Leximi i realitetit, i aktualitetit caktuar për shembull, planifikimi i punëve, nën ndikimin e zhgënjimit, nën ndikimin e dëshpërimit është gabim. Ngase, nëse dojmë me, me analizu një situatë t'caktume, mirëpo jemi të ndikuar nga, nga, nga mërzia. Në gjë, më u mërzit nuk o keq, nuk o gabim. Me, me u zhgënjy nga njeri nuk o gabim. Me zhgënjy njeri, me u dëshpru nga njeri, në njerëzim. Mirëpo nuk duhet me leju që të ndikon tek ne në analizim të gjërave. Ngase kur zhgënjehesh, krejt zi sheh. S'ka hajr të mënajtë, bëdi avartë. Pse? Pse je nën presion të një zhgënjimi. Je nën presion të një dëshpërimi. Pra ai presioni shpesh herë të pamundson me marr vendime të duhura. Ngase ke pa, për shembull, nëse e ke e ke e ke një mollë dhe ke thikën n'dorë, e pren qysh dush, dalngadal. Ngase s'është presion ai. Ai është intervenim i menaxhuar. Qysh don e pren. Nëse e merr me me presion, e shtyp, nuk dahet në rriska. shpërthen, ngase presioni nuk mundëson pastaj prerje të menaxhushme. Jo, ai pastaj presioni shkakton shpërthimin, e shpërthimi shpërthen djathtë e majtë. E nuk duhet na me leju që nën presione të marrim vendime, nën presione caktuara të marrim qëndrime, nën presion caktuar për shembull të analizojmë situatën e kështu me radhë. Jo, Pa as të gjykojmë presionin e hapur. Duhet të jemi të shkarkuar, nga si pasojë e shumë ngarkesave sot, sa probleme po ndodhin apo. Ky presion mund të jetë nganjëherë presion ai që shkakton komplekse. Presioni i caktuar, për shembull, e komplekson dikën dhe pastaj si pasojë e komplekseve ndihet më i nënçmuar. Pastaj merr vendime të caktuara të gabueshme nga nga këndi i kompleksit e vlerëson. Ka bëmë vëlla, pse po ndihesh kaq i kompleksuar? Dil kët kënd tjetër i sheh gjërat pak më ndryshe. Nga një kompleksi ose për shembull presioni, presioni i i i, i kërkesave të caktuara. Nga një vend dikush vet, hoxhë, unë kam kështu, pa din kështu, po ti po nuk bën vëlla, pa din çka kështu, të bën presion. Dhe presion bën, a din çka? Lejohet po. Jo jo që aty lejohet për shembull për shkak se i presion kurrit, po presioni ti i vazhdueshëm që më ia dhoni zgjidhje, mundet me shty dikon me thonë që lejohet. Presioni. Nuk duhet me dhon fetva n'presion. Nuk duhet me dhonë zgjidhje në presion, jo. Presioni duhet me pas, me pas hisen e vet të marrjes parasysh, po, nëse situata është ashtu, mirëpo jo me pas ndikimin e tij vendimmarrës në qëndrimet dhe te shpjegimet apo kuptimet tona. Pejgamberi alejhi selam ka thonë, mos të gjykojë askush mes dy vetëve nëse është i hidhërueshëm. Njeri për shembull është i idhnum me dikon, njeri për shembull është ngarku me dikon, apo edhe gjyqtari për shembull. Nuk bën gjyqtari me gjyku kur është n'presion. Shiko, nuk bën me u fal njeri kur është n'presion të nevojës, nuk bën me u fal. Shko kryje nevojën fiziologjike, pastaj e falu. Ka sen presion nevojës, zin që fletë Allah, pëtën, zin që është falësh, ngutesh, nuk bëhet puna mirë në presion, pëtën. Shiko, diçka e thjeshtë, ama s'ka lon Pejgamberi alejhi selam. Madje as presioni i bukës, nëse je tu hongër bukë, edhe ezani po thirr, ha bukë. Po namazi me xhamat, ha bukë. Nëse je unët, do me thonë, nëse, nëse uria të bën presion, do me thonë, se jo në qofë se s'prish punë, po fana këthena, s'po thom për këtë çështje. Po kur mund t'jetë uria presion për namaz, shkarkohu nga ky presion, ha bukë, tani falu, a kupton. Se presioni është i keq, Andaj edhe njeriu nganjëherë, njerëz për shembull janë n'zhgënjim, janë të mërzitur, janë të lënduar, janë të prekur, e në këtë presion pasaj ta analizojnë situatën. Këtu s'ka hajr vëlla. Këtu s'ka kurgjo, kadalë more. Kadalë. Se djetë është e pak më ndryshe, ose me pas qenë tjetër situatë, kishe me pa më ndryshe. Prandaj të tentojmë, mak, nganjëherë as nuk e dim që jena tu përgjigj nga presioni, nuk e dim nganjëherë. Por dua të them që maksimalisht të tentojmë të shkarkohemi nga presionet, presionet e caktuara, nga presionet e caktuara. E merr qëndrimin nga dikush pse tani thonë këta kështu. Po ti mos u bë pjesë e këtij presioni se këta thonë kështu vëlla. Shiko, a duhet kështu me thonë ajo apo? Gjithmonë duke i referuar kujna, shpalljes vëlla, jo presionit, shpalljes. A thot Zoti, a thot pejgamberi, kjo me rëndësi është. Po presionet nga njëherë mund të jenë shumë shumë të dëmshme dhe të shkaktojnë gabime të shumta. Si pasojë e presioneve të ndryshme, që nuk duhet të lejojmë të kenë ndikim. Ne prekemi nga këto presione, njerëz jemi, or vëlla, normal, ne prekemi nga mërzia, nga dëshpërimi, nga këto prekemi, por mos të lejojmë që këto të kenë ndikim, a po e kuptoni dallimin, pra të themi se po, me e përjetue një presion të caktum, me ndi një presion të caktum, normal është, Mund të jemi nën presion, mund të jemi, mund të jemi nën presion, por mos të lejojmë që ky presion të ndikon në vendimet tona ngase shpeshherë mund të jetë i gabuar. Shpeshherë mund të jetë i gabuar. Allahu xhelle ue ala na përmirësoftë që do të ndodhë. Këtu janë tetë pika që deshta sonte me nda me ju bashkë me për domon ë me i shpërfaq disa gabime që i trajton ajeti. Ajeti kështu i thotë, nuk është në dorën tënde asgjë. E çka doli prej kësaj? I përmendëm tetë pika sonte me këto probleme që ne i kemi, e në javën e ardhshme inshallah me lejen e Allahut do të flasim edhe për disa gjëra që ndërlidhen me këto tema që sonte fola, por asaj radhe nga aspekti i trajtimit dhe shërimit, jo nga aspekti i i i i i problemit dhe gabimit. Sonte ishin ishin probleme dhe ishin gabime sonte. Java e ardhshme është trajtim dhe shërim i këtyre problemeve sikurse jemi mësu një një ligjëratë ashtu një ligjëratë ashtu për të kompletuar sikurse ka edhe në fillim trajtimi i temës nga nga dy anët, nga dy anët e saj. Allahu xhelle ue ala na udhëzoftë në rrugën e drejtë, na përmirësoftë gjendjet, na ruajt Allah nga presionet e dëmshme që mund të na shkaktojnë probleme, po edhe nga pikat e tjera, gabimet e tjera që i ceka në kuadër të kësaj ligjërate. Zoti ju shpërbleftë, në takimin e ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.